Ընթոնելություն Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում։ Արցախի հանրապետության նախագահի հանդիպումը Շուշիում ասմունքի համահայկական փառատոնի մասնակիցների հետ։ Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Քերնը առաջարկել է դադարեցնել Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ Թուրքիայի հետ բանակցությունները։ Երեք Ստեփանակերտում կայացել է խառը մենամարտերի եւ թայլանդական բռնցքամարտի պրոֆեսիոնալ մրցաշար։ Ռիոյի Օլիմպիական ավանում տեղի ունեցավ Հայաստանի դրոշի բարձրացման պաշտոնական արարողությունը։ Այժմ այսի վայլի իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Լեգայ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության հաղորդմամբ այսօր ժամը 9:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Վահան Վահեգի Միքայելյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 3-ին ընդունել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանին եւ նրա տեղակալ Սուրեն Պողոսյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էին ԼՂՀ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը եւ Արցախ էներգո Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Տիգրան Ծատրյանը, քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը պահանջված է համարել նման համագործակցությունը, նշելով, որ արկային լավ նախադրյալներ այն խորացնելու եւ զարգացնելու համար։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 3-ին Շուշի քաղաքում հանդիպել է ասպունքի համահայկական 5-րդ փառատոնի մասնակիցների հետ։ Նախագահը գոհնակությամբ նշել է, որ ասմունքի փառատոնը դարձել է ավանդական, կարևորելով նման միջոցառումների դերը ազգային մշակույթի եւ արժեքների պահպանման, ինչպես նաեւ մտաղ սերնդի հայեցի դասյարակության տեսանկյուններից։ Նույն օրը նախագահը ներկայ է գտնվել Ստեփանակերտ քաղաքում խառը մենամարտերի եւ թայլանդական բռնցքամարտի պրոֆեսիոնալ առաջնության բացմանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է երիտասարդների ֆիզիկական դասյարակությունը, ընդգծելով, որ սպորտի զարգացումը միշտ եղել է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հադրութի շրջվարչակազմը հաստատել է 2016 թվականի առաջին կիսամյակի պետական եւ համայնքային բյուջեների կատարողականը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ներային հարցին 2016 թվականի առաջին կիսամյակում պետական եւ համայնքային բյուջեները ինչ արժեքներ են տվել, տեղական գանձապետական բաժնի պետ Իրա Վարդանյանը պատասխանեց։ 2016 թվականի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի ծախսերը կատարվել է 89.1%-ով, կամ նախատեսված 1 միլիարդ 470 միլիոն 540 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 1 միլիարդ 313 միլիոն 354 հազար դրամ։ Ժողովրդակազմի համար նախատեսված ծախսերը կատարվել է 88.5%-ով Հանրակրթական դպրոցների տնօրինության համար նախատեսված էր 514 միլիոն 134 հազար դրամ, որի դիմաց ծախսվել է 396 միլիոն 764 հազար դրամ, կամ կատարողականը 77.2%-ով։ Շրջանում գործող 10 պետական ոչ հայտարարային կազմակերպությունների եւ բյուջետային հիմնարկների կողմից կատարված ծախսերը հիմնականում կազմել են 90-ից 92 տեսաթոշակների վճարման համար ծախսվել է 449 միլիոն 272 հազար դրամ։ Երեխաներին տրվող նպաստը կազմել է 113 միլիոն 38 հազար դրամ։ Համայնքների աշխատակազմերի կողմից կատարված աշխատանքների շնորհիվ Համայնքային բյուջեի եկամուտների պլանը կատարվել է 107.5%-ով։ Կամ նախատեսված 18 միլիոն 378 հազար դրամի դիմաց հավաքվել է 19 միլիոն 763 հազար դրամ։ Հողի հարկի դիմաց գումարները հավաքվել են 136%-ով, գույքի հարկը 84.3%-ով, պետական турքը 110.2%-ով, տեղական турքերը 153.6%-ով։ Գյուղական նշանակության հողերի վարձավճարների հավաքագրումը կատարվել է 32.1%-ով։ Դոտացիայի համար նախատեսվել է 108 միլիոն 237 հազար դրամ, որից ֆինանսավորվել է 81 միլիոն դրամ։ Տիրաժուր գույքի օտարումից մուտք է եղել 2 միլիոն 10000 դրամ։ Համայնքային բյուջեի ծախսերը 2016 թվականի առաջին կիսամյակում կատարվել է 78.2%-ով։ Կամ նախատեսված 126 միլիոն 15000 դրամի դիմաց ծախսել է 99 միլիոն 5000 դրամ։ Համայնքների ղեկավարներին հանձնարարվել է ձեռնարկելու հնարավոր բոլոր միջոցները։ Կատարելու նաև համայնքային բյուջեի եկամուտների պլանները ինչպես 9 ամսվա, այնպես էլ տարեկան կտրվածքով։ Ասկերանի շրջանի ցաղկաշատ գյուղն արցախցիներին, ինչպես նաև հյուրերին առավելապես հայտնի է Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանով։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ այցելում են Տունթանգարան ցանոթանալու միջավայրին, որտեղ իր մանկությունն ու պատանեկությունն է անցկացրել ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալ Նիկո Ղայոս Տեր Հովանեսյանը, նույն ինքը Նիկոլ Դումանը։ Ինչպես ամեն մի հայկական օջախում Թանգարանի դռներն էլ միշտ բաց են բոլորի առջև, ասում է Թանգարանի պատասխանատու Մարիամ Սողոմոնյանը եւ հպարտությամբ ավելացնում, որ իրենց գյուղը 18-րդ դարավերջի ազատագրական պայքարին տվել է երկու հերոս։ 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբներուն այս գյուղը տվել է երկու հերոս՝ Նիկոլ Թումանո, Նիկողայոս Տեր-Հովանիսյան անունով եւ Խանասորա Վարդանը, Սարգիս Մեհրաբյան անունով։ Տունը, որ Արցախի պատկան մարմիններին են փոխանցել Նիկոլ Դումանի հորեղ պորթորները, թանգարանի կարգավիճակ է ստացել 2004 թվականին։ Վերականգնողական աշխատանքները եւ պահպանման ծախսերը թանգարանի հիմնադրման օրից հոգում են ամերիկահայ բարերարներ Ժասիկ եւ Կարեն Բունյաթյանները իրանց շնորհիվ է, որ այս թանգարանը եւ բացվել է եւ ազգագրական թաղամասը եւ այս գյուղը, որ վերջապես շունչ առավ։ Թանգարանում ներկայացված են նմուշներ ու իրեր, որոնք պատմում են ցակաշատի անցյալի, կենցաղի, ավանդույթների ու սովորույթների մասին։ Ազգային տոնորերին այստեղ կազմակերպվում են նաեւ Արցախյան ավանդույթներին նվիրված միջոցառումներ։ Նաև կազմակերպում ենք դրսի եկած հյուրերին, երբ որ խմբերով նախորոք լուր ենք առնում, միջոցառումներ, ճաշկերուտներ, ազգային կոլորիտով զուտ, ազգային տարազներով գալի հասնենք թխում, թոնիր ենք վառում, խնոցի ենք կախում, այսպես տատիկները գալիս են սանդերքը բզում գզում են, այսպես մեծ միջոցառումներ։ Իրանք էլ տպավորվում են, որ արցախցիները այսպեսի կյանք են ունեցել Թանգարանի պատասխանատուի խոսքով ամեն մի զբոսաշրջիկ անջնջելի տպավորությամբ է հեռանում թանգարանից տեխնոլոգիաների այս դարում, երբ ամեն ինչ է թվայնացվելու անցել է վիրտուալ տիրույթ, դարերի մշակույթի հետ իրականում շփվելը բացառիկ երևույթ է եվրոպաներից ու ամերիկաններից այցելուների համար, ովքեր մեծ հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում են ամեն մի մանրուքը։ Հատվածներից է բաղկացած թանգարանը, մի հատվածն այն դարբնի գործիքն է, փուկսը իր ամբողջ իրերի պարագաներով հանդերձ, ինչպես է գործած ինչա ունեցել դարբինը Այսպես ցույց տալու համար, որ գյուղում այսպիսի դարբիններ եղել են նաև։ Այս մյուս հատվածում նաև գյուղի կենցաղն է, դաշտի գործիքներն են, վահն է, կամն է ծորենը հասկանալուց համար թեյն է, որ եզանլուծից որ կապում էին, եզանլուծն է, այսպես գյուղական գործիքներն են։ 2015 թվականի ամռանը հանգարանը այցելել մոտ 5000 զբոսաշրջիկ այս տարվա ցուցանիշները հասկանալու պատճառներով այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Այսպես թե այնպես հանգարանի բացումը գյուղի կանքում արմատական փոփոխություն է վերել իր հետաքրքիր հետաքրություններով, աշխատատեղերով ու աշխուժությամբ։ Մինչև 2003 թվականը, մինչև թանգարանի վերանորոգումը բացումը, ճիշտ ասած, այս գյուղը մեռյալ վիճակում էր եւ նույն տեղում դոփում էր, բայց թանգարանը բացվելով ամեն շինարարությունը այստեղ գյուղի ժողովուրդն են արել եւ դրա համար 2003-ից այս կողմ մեծ մասամբ էլ դուրս չեն գալիս գյուղից, որովհետեւ եւ ծնունդներ ունեցանք, առաջ մի տարի 1 ծնունդ էլ չկա, իսկ հիմա ունենք տարի եւ 3-4 հատ ծնունդ է ունեցել գյուղը։ Թվում է ինչպես կարող է ազդել մեկ փոքրիկ թանգարանը գյուղի զարգ զարգացման վրա, սակայն իրականում այն նպաստեց, որպեսզի ցաղկաշատ ներխնդիրներով հայտնվի թե բարերարների, թե կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Թանգարանի շնորհիվ նաև մեր բարերարները դպրոց վերանորոգեցին, մշակույթի սրահ վերանորոգեցին, հանդիսությունների սրահը ճանապարհ ունեցավ այս գյուղը, որ 400 տարվա գյուղ է, բայց վերջապես 5 տարիա որ ճանապարհ ունի։ Նշենք նաև, որ ազգագրական թաղամասում բացված է հուշանվերների խանութ, որտեղ վաճառք են հանված գյուղացիների ձեռագործ իրերը։ Այն իր հերթին նույնպես նպաստում է գյուղացիների զբաղվածությանը եւ եկամտի աղբյուր ունենալուն Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Աշխատում ենք Ղարաբաղի հարցով վստահության մտնոլորտի ձևավորման շուրջ, բայց Բաքուն ձախողում է այն։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով ներկայում օրակարգում վստահության ամրապնման միջոցառումների իրականացումն է, որոնք առաջարկվել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից եւ համաձայնեցվել մայիսի 16-ին Վիեննայում։ Խոսքը մասնավորապես շփման գծում սադրանքները դադարեցնելու մասին է։ Բանակցություններն ընթանում են, բայց առաջին անգամ չէ, որ ադրբեջանական կողմը բանակցությունների սեղանի շուրջ ասում է մի բան, անում մեկ այլ բան։ News AM-ի փոխանցմամբ նշեց փոխնախարարը։ Իսրայելի կնեսետի նախկին падգամավոր Իսրայել-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամական խմբի հիմնադիր Ալեքսանդր Ցինկերի համոզմամբ հնարավոր է հասնել Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, սակայն այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ է լուրջ աշխատանք տանել։ Վերջին տարիներին արդեն երրորդ անգամն է, ինչ Իսրայելի խորհրդարանում բարձրացվում է հայոց ցեղասպանության հարցը։ Նախկինում այն միշտ մնում էր հանձնաժողովներում, ստանալով հետագա ընթացք։ Սակայն այժմ չանցած մեկ ամիս անձնաժողովը քննարկում է այն եւ որոշում կայացնում ճանաչել 1915 թվականի սպանդը որպես ցեղասպանություն։ Կարծում եմ հաջորդ քայլը պետք է լինի հանձնաժողովի կողմից ընդունված այդ բանաձևի քննարկումը խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Armenpress-ի հետ զրույցում նշել է Ալեքսանդր Ցինկերը։ Նրա խոսքով գործընթացի այս փուլն անչափ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով նախապատրաստվել հետագա աշխատանքներին։ Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Քերնը առաջարկել է դադարեցնել Եվրամիության անդամակցելու վերաբերյալ Թուրքիայի հետ բանակցությունները։ Նրա կարծիքով բանակցությունները հիմա ընդամենը դիվանագիտական ֆիկցիայի ձև են ստացել։ Նրա խոսքով Թուրքիայում ժողովրդավարական չափով ուրիշները բավարար չափով չեն պահպանվում, որ เป զի հնարավոր լինի խոսել Եվրամիությանը երկրի անդամակցման մասին։ Քերնի խոսքով նվազ կարևոր չէ նաև տնտեսական կողմը, քանի որ Թուրքիան նաև այդ հարցում չի համապատասխանում եվրոպական ցուցանիշներին։ Եվրամիության Անկարայի անդամակցությունը տարիների, եթե ոչ տասնամյակների հարց է։ Ավստրիայի կանցլերը նաև հայտարարել է, որ այս հարցը կբարձրացնի Եվրամիության նիստի ժամանակ սեպտեմբերի 16-ին։ Մենք կպահանջենք հարցի այլընտրանքային հայեցակարգ, հայտնել է Քերնը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման սիրիական ճգնաժամը համարել է ամենից հիասթափեցնող մարտահրավերը, որին նա բախվել է պետության ղեկավարի պաշտոնում գտնվելու ընթացքում։ Այդ մասին նա ասել է օգոստոսի 3-ին պատասխանելով Աֆրիկայի երիտասարդ լիդերների Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Թերևս ամենից հիասթափեցնող մարտահրավերը, որին ես մշտապես բախվել եմ, ներառում է Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս տեղի ունեցող հակամարտությունները, եւ Սիրիան դրա ամենաանողոք օրինակն է, նշել է նա. Պուտինը եւ Ռոհանին Բաքվում կքննարկեն ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցը։ Այդ մասին Իզվեսիա 13-ին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նախագահները կքննարկեն երկու պետությունների ռազմատեխնիկական համագործակցության օնլայնման հարցը, իրանական կողմը հետաքրքրված է ռուսական նորագույն տեխնիկայով։ Ինչպես հաղորդվել է ավելի վաղ, Ռուսաստանի նախագահն օգոստոսի 8-ին կայցելի Բաքու Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Իրանի նախագահների հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Մարզասերների համար Երեք Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցի թենիսի խաղադաշտում կայացել է խառը մենամարտերի եւ թայլանդական բռնցքամարտի Real Fight 1 պրոֆեսիոնալ մրցաշարը, որը կազմակերպել էին Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիան եւ Real Fight պրոֆեսիոնալ միջազգային կազմակերպությունը։ Մրցաշարին մասնակցել են Հայաստանից եւ Արցախից 22 ուժեղագույն մարզիկներ։ Ընդհանուր առմամբ տեղի ունեցել 11 պրոֆեսիոնալ մենամարտ 4 մենամարտ Muay Thai թայլանդական բռնցքամարտ մարզաձևից եւ 7 մենամարտ խառը մենամարտեր մարզաձևից։ Հաղթող մարզիկները ապարգևատրվել են գավաթներով ու դրամական ապարգևներով։ Մրցաշարի առաջատարը Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի մարզիկներն էին՝ Անտոնիո Քոչարյանը, Արման Գալստյանը, Արշակ Գրիգորյանը, Վասակ Վարսեղյանը, Մարատ Բարսեղյանը, Հայկ Խաչատուրյանը, Նաիրի Ավետիսյանը, Թաթուլ Ավակյանը։ Մենամարտերը հաղթանակով են ավարտել նաեւ Էջմիածին քաղաքից Արմեն Բեհբոթյանը, Վահե Ալեքսանյանը եւ Երևանից Մայա Գաբրիելյանը։ Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրույցում Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Աղաբալյանը նշել է, որ իր բնույթով ու ընդգրկմամբ մրցաշարն աննախադեպ էր։ Ռիոյի Օլիմպիական ավանում տեղի ունեցավ Հայաստանի դրոշի բարձրացման պաշտոնական արարողությունը։ Բրազիլիայի հայերի, հայ օլիմպիականների եւ մյուս երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հնչել է Հայաստանի օրհներգը, որին ձայնակցում էին Բրազիլիայի հայերը եւ բարձրացվել է հայոց երագույնը։ Մինչ այդ Հայաստանի դրոշն արդեն ծածանվում էր Օլիմպիական մայրաքաղաքում, բայց պաշտոնապես Հայաստանի պատվիրակության, այսպես ասած, բնակեցումը հաստատվեց օգոստոսի 3-ին։ Խաղերի մեկնարկը կտրվի օգոստոսի 5-ին։ Հայաստանը կմասնակցի 33 օլիմպիականներով։ Ռիոյում է գտնվում Հայաստանի պատվիրակության անդամների հիմնական մասը՝ ծանրորդները, բռնցքամարտիկները, լողորդները, ատլետները, հրաձիկը։ Օգոստոսի 1-ին Հայաստանի Օլիմպիական հավաքականին են միացել նաև մարմնամարզիկներ Արթուր Դավթյանը, Հարություն Մերդինյանը եւ Հայաստանի առաջին կին օլիմպիական մարմնամարզողին Հուրի Գեբեշյանը Ամերիկայից։ Հավաքականին է միացել նաև ձյուդոյի մրցաշարում Հայաստանի միակ ներկայացուցիչ Հովանես Դավթյանը։ Օլիմպիական խաղերի բացմանը Հայաստանի օլիմպիականերից ներկա չեն լինի միայն հունահռոմեական եւ ազատ ոչի ըմբիշները։ Նրանք օլիմպիական թիմին կմիանան օգոստոսի 9-ից։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մեկամսի անդմիջումից հետո Սուրբ Պետրոսի հրապարակում տեղի ունեցած կոլեկտիվ ունկնդրության ժամանակ դիմելով հավատացյալներին մաղթել է, որ Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք Օլիմպիադան ծառայի հաշտությանն ու համերաշխությանը։ Աշխարհում, որտեղ հանդուրժողության ու հաշտության ծայրահեղ պակաս է զգացվում, օլիմպիական խաղերի ոգին կծառայի ոչ միայն մեդալներ նվաճելուն, այլև ինչ-որ շատ ավելի կարևոր մի բանի, այն է ընդհանրության ձևավորմանը, որում տիրում է համերաշխությունը, հիմնված այն բանի ճանաչման վրա, որ մենք բոլորս մեկ մեծ ընտանիքի անդամներն ենք, ասել է քահանայապետը։ Թվարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարև ելանքամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 21, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է